يوجد عشرون طالب العلم درسوا في المدينة المنورة فلا يسمع له من حرف الحج الجماعة المكسرة في آه، كلاس بلال السيد أليس مضيح والزعيم من أن هؤلاء شرحوا لهم لهم كل شيء بدليل القرآن والسنة Diqqət ha. Və sual. Bir ki, bizdə bir dənə cəmaat var Azərbaycanda, ölkəmizdə. Müsəlmanları kafir görürlər. Və məsciddə namaz qılanları da kafir görürlər. Və deyirlər ki, onlar da həqiqi sələflər güyə ki, və deyirlər ki, gör ki, imam nə üçün gizlədir? Məsciddə. Həqiqəti gizlədir insanlardan imam, yəni mən. Və həmçinin məkkiddə bir 20-yə yaxın elm tələbəsi var, Mədinədə oxuyan. Ona heç birinə sözü qulaq asılmır. Baxmayaraq, onlar hər şeyi, elm tələbələri, Quran sünnənə dəlilləri hansını açıq aydın göstəriblər. Və şeyh cavab verir. Bilməm, sual qutardı yoxsa yox. Nəysə, axırır, yavaş-yavaş gecəyik özümüz Çünki birinci oxuyuram, hə. Şeyh deyir ki, hədə haram. Bu haramdır, belə mövqə. Və lə yəcuzu təkfirul muslim. İllə idə irtəkəbə cürümən mükəffirən. Və leysə təkfir وليس التكفير سلفية Bəl huvə xiraf min həcis sələf. Deyir ki, bu haramdır. Müsəlmanı təkfir eləmək olmaz. Bir dənə o vaxt olar ki, əgər bir harama getsə və halal görsə, Vəleysə təkfir. Və sələflər bu cür təkfir eləməyiblər. Və bu əksinə sələfin yoluna ziddir. Və bunlar sələfi deyirlər yəni. Və sonra deyir ki, həli cəmaa Burada sol gelir yani ışıklarda soruşur. şu. cema'a kaf kaf yesma'una يسمون رئيس الجمهورية أنه كافر لأنه لا يحكم بما أنزل الله لكن رئيس تظهر وتقول إنه رجل مسلم وإنه يؤمن بالله ولكن في الحقيقة لم تصلي إليه لا تصل إليه وأنه لا يحكم بما أنزل الله أريد أن أعرف من من هو لا نية في الشريعة الإسلامية ولا من صفاته جماعة التكفير لا تريدون أن تخضع إلى سلطة رئيس الحاكم في بلاد يقول أنه كافر وأنه يدعون أن المسلمين في البلاد كافرون لأنهم يطيعون الرئيس الحاكم ولكن طلبة من المدينة المنورة يقولون أنه لا لابد أن نطيع ولي أمرنا حتى ولو ك... ولو لا يحكم بما أنزل الله Sual verirlər ki, soru şeyxə deyir ki, bəs bu cəmaat təkfir cəmaatı hakimi, ölkədəki hakimi kafir görür. Çünki deyirlər ki, hakim Allahın hükül höküm vermir. Və lakin hakim özünü müsəlman sayır və deyir, mən müsəlmanam və Allah inanıram. Və ola bilər ki, ona bəzi şeylər çatmasın Allah hüküm barədə. Və mən bilmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, İslam şəriyyətində onun sifəti, ümumiyyətlə, nədir də onun kimi? Cəmat təqvir deyir ki, istəmir. Ona tabi olsunlar və deyirlər ki, kafirdir və deyirlər ki, kim ona tabidir, o da kafirdir. Lakin Mədinədə oxuyanlar deyirlər ki, tabi olmaq lazımdır, hətta Allahın hükmünə verməsə belə. Və şeyh deyir ki, hafizə Allah, Əl-Hakim əlləzi la yəhkum bi şəriətillah və la yəqumus salat يكفر بدليل قوله تعالى ومن لا يحكم بما أنزل الله يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ويقول العهد التي بيننا وبينهم فمن تركها آه، فقد كفر كتب ذلك أدو إفتاء الحرم المكي آه، دكتور سليمان عبد الله Ve الشيخ رحمه الله deyir ki, o hakim ki O hakim ki, Allahın hökmünə hökm vermir, namaz qılmır, kafir olur. Çünki Allah subhanətələ buyurur ki, kim Allahın hökmünə hökm vermir, o Maidə surəsi 44-ü gətirir və deyir ki, bəs Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, ə, e, bizimlə kafirlərin arasında əhd namazdır. Kim tərkiliyibsə kafir olur. Ə, e, bitir burada şeyxin sözü.